اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطن باطنا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti i potpunosti u svemu, pa zbog toga on zahvalije, zaslužuje hvalu na svemu. I njemu zahvalijemo na svemu, jer znamo da je on savršen i da nepogrešivo i naređuje i zabranjuje i sudbino određuje, pa šta god da nas, šta god da nas zadesi i čime god da nas od sudbine ili propisa iskuša, mi samo imamo pravo da mu zahvalijemo od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Jer vjerujemo da je istina ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u Kur'anu i njegov poslanik sallallahu a nehi veselim u vjerodostavnom sunetu, a to je da koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi napravi putom i nema zablude, ako ga Allah uzvišeni pravedno u zabludi ostavi, tome nema upućivača ni pomagača. Zato iz ljubavi prema našem gospodaru, nade u njegovu milost, straha od njegove kazne, tražeći njegovo zadovoljstvo i uspjeh na oba svijeta, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini i nema sudruga, i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sa zadatkom kojeg je ispunio, a to je da pokaže, dostavi, prenese, primijeni, generaciju odgoju iza sebe ostavi s kojom je on sallallahu anehi ve seneme pokazao pozvao, upozorio, obradovao, opomenuo u najveću istinu i pritom im pokazao da se samo Allah subhanahu wa ta'ala obožava, da se samo njemu svaki vid ibadeta smije i mora da usmjerava, da se samo on subhanahu wa ta'ala u potpunosti voli i veliča, da se samo pred njim insan mora da ponizi, i pokazao je kako se svaki vid ibadeta eh, po na osob čini da ljudi ne moraju da mozgaju, da izmišljaju, da se raspravljaju, da se u izmišljanju propisa natječu, nego je na njima samo da primjenjuju ono što je ostavio Muhammed sallallahu anehi ve sallame iza sebe nakon što je zadatak obavio pa ga je uzvišen i sebi povukao kao što se inače radi sa izaslanicima neke Allahu salavat i salam na njega, njegovu porodicu, ashabe, sve one koji ga budu iskreno ispravno slijedili do sudnjega dana, moleći Allah da nas učinio takvi. Amin. A zatim nastavljamo sa komentarom ajeta ili tamo gdje smo stali. A pred nama je da završimo ono što smo počeli od ajeta koji dolaze u kontekstu zabrane pripisivanja Allahu subhanahu wa ta'ala bilo kakve sličnosti sa stvorenjima, manjkavosti, mahane, ravnog, sudruga, sličnog, tako dalje. Pa smo počeli sa ajetima i malo izašli s teme Allahom voljom i dozvolom, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori i hvali sebe i kaže reci وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا رتي سوا هوالا إزاه ولا بريبادا الله كي نيه وزيو سينا I nema sudruga u vlasti. I nema štićenika iz poniženja. I veličaj ga stvarnim veličanjem. Pa se Allah subhanahu wa ta'ala hvali time što nema manjkarivosti, što nema mahane, što nema pomagača, što nema potomka, što nema nekoga na kog je slab. I zbog toga on, alhamdulillah, naređuje da kaže Muhammed sallallahu alaihi wa zatim svaki vjernik koji u Kur'an vjeruje, alhamdulillah, zaslužuje da mu se pripisuje, da se time slavi i veliča, to je svu hvalu i hvalu i zahvalu, samo on subhanahu wa ta'ala zaslužuje i od nas traži da mu potvrdimo, jer on nema manjkavosti i nema mahane i nema sličnosti ni sa kim ostvorenja, upravo zato što su sva stvorenja stvorena i o stvoritelju ovisna i samim tim u potpunosti i sa svih strana ograničena manjkava i tako dalje ovaj ajet smo tumačili, pa prelazimo na sljedeći, koji je suprotan njemu u konstrukciji, a ima isto značenje. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi nahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kaže Allaha, Allahu tesbih čini. Allaha slavi. I došao je u obliku yusabbihu lillah, što znači yusabbihu Allah. Ali ima jedno L dodato. U arapskom jeziku to L ima svoje značenje. Što znači samo Allah. Slavi u potpunosti. Samo Allahu savršenstvo pripisuje. Samo Allahu tespih čini. A tespih je, kao smo više puta govorili, u ovom i u drugim ciklusima, čišćenje Allaha subhanahu wa ta'ala od bilo kakve mahane, manjkavosti ili sa bilo kojim ostvorenja sličnosti. Dakle, da vjeruješ i govoriš da Allah nije sličan ničemu i da Allah nema mahane i da Allah nema manjkavosti onome što je opisan. To znači subhanallah. I ovdje Allah subhanahu wa ta'ala obavještava nas da sve što je na nebesima i sve što je na zemlji, tesbih Allahu čini. Allahu se pokorava, Allaha veliča, Allahu ili izgovara, ili onako kako je Allah stvorio da radi svojim stanjem, slavi Allaha subhanahu wa ta'ala, veliča ga i time mu potvrđuje da nema mahane, da nema manjkavosti i da je on poseban i savršen i samim tim ničemu sličan. Lahul mulku wa lahul hamd. Njemu pripada vlast i hvala i zahvala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. I on sve može. Kažu komentatori Kur'ana, islamski učenjaci, učenjaci Akide također, da ovaj drugi dio ajeta pojašnjava zbog čega je prvi. Ili ono što je spomenuto u prvom. Zašto Allaha subhanahu wa ta'ala sve slavi i veliča? I zašto samo Allaha subhanahu wa ta'ala sve slavi i veliča? Samo njemu njega čisti svojim riječima. Samo njega veliča tako da mu pripisuje da je on daleko od mahane, od manjkavosti, da nema sličnosti. Zato što lehul mulk, Allahu pripada sva vlast. Wa lehul hamd, I Allahu pripada sva hvala i zahvala. I on sve može. Bohuva ana kulli še in kadir. I ovdje je opisan tevhid. Kroz sve tri oblika. Gospodarstvo i savršenstvo, pa zbog toga on zaslužuje i barit u ovom slučaju u krvnom despi. Je Allah subhanahu wa ta'ala sve posjeduje i svim mlada, odnosno upravlja. Što znači da je svako dobro kod njega i svako zlo može ti dođe samo od njega ako ti los odredi. Pa strahova treba od njega subhanahu wa ta'ala i nadati se njemu i kod, onim što je kod njega, od nagrade i obećanja. Kad ti nešto treba, fa idha se el tefes anillah, kada budeš molio, pitao, tražio, tražio od Allaha, Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kad budeš pomoć traže, traži od Allaha. Što? Zato što Allah posjeduje jedini sve. I upravlja jedini svi. Sam je stvorio, nije ništa stvorina izgubio, nije ništa izmakle kontroli, sam to drži, čuva. I ti im upravljaš, on usmjerava. Pa kad hoćeš pomoć, tražiš je od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda tražiš sebe bi očekuješ. Pa doći ti preko nekoga, nekoga ili nečega. Neće ti Allah direktno dati poslati. Ali će ti Allah poslati na neko drugi onaj drugi je samo poštar, šta god da je u pitanju. Bilo posao, zarada, trgovina, nasljedstvo, poklon, pomoć i tako dalje. I obalahun hamd, i samo Allahu pripada hamd, hvala i zahvala. Zašto? Ko zna? Zato što je pisao savršen. Zato što je savršen. To sam rekao večeras dva puta. Ali da pitam treći put, da onaj ko nije zapazio konačno usvoji. I uvodnim dobama već mjesecima pojašnjavam zašto Allah svu hvalu i zašto Allah svu zahvalu zasluži jer nam to treba. Treba nam da u teškoćama kažemo alhamdulillah i srca ne se jezika. Da vjerujemo da je onaj musibet, onaj belaj koji nas je zadesio, da je to dobro za nas. I da to nije greška. I da to nije trebalo kasnije, niti ranije, niti manje, niti nekome drugom da se desi, nego nam. Jer je to odredba nepogrešivog, koji nema mahane, nema manjkavosti, koji je savršen, potpun. I zato što je on inače savršen onome čime, u čemu je ili čime je opisano do osobina i nazvao se im od imena, mi ga hvalimo, a na svemu što nam od njega dolazi mi mu zahvalujemo. I ovo je dokaz za savršen, savršenstvo. I on sve može. Od onoga u budućnosti što ti treba, obaveza se osloniti samo na njega. I paziti kako se ophodimo prema njemu, kad su u pitanju njegove naredbe zabrane. Jer iskušenja dolaze kao posljedica greha. Pa se insan treba bojati Allaha i bojati Allahove kazni. I osloniti na Allaha i nadati od Allaha i strahovat. I zbog toga sve ovo nas tjera i to su ruknovi ibadeta koji nas tjeraju da se pokoravamo Allahu subhanahu wa ta'ala. I svi oni koji su spoznali Allaha uzvišenog. Osim onih kojima je dato izbora da ako hoće vjeruju, ako neće ne vjeruju pa će kasnije da zbog svog nevjerstva fasuju. Samo oni iskaču iz ovog sistema i to djelimično. Samo oni u onome gdje imaju slobodu, nepokorni su i nevjerni su. Većina. Pa većina ljudi i džina ne vjeruje. I većina ljudi i džina greši. I iskače iz onoga što mora. Što moraju da radi. Zbog čega su stvoreni. Dok sva druga stvorenja Allahu subhanahu wa ta'ala tespih čine, razilazi su učinjaci. Da li zaista oni ka govore subhanallah, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže walakin la tafqahuna tasbihahum na drugom mjestu kad kaže da sve slavi kaže ali vi ne razumijete njihovu slavu ili oni slave neki svojim jezikom a neki svojim stanjem bilo kako bilo jedno i drugo je moguće sva stvarina slavi sunce slavi Allaha subhanahu wa ta'ala tako što radi sve ono zbog čega je stvoreno Allaha radi i ode od istoka do zapada i Allahu subhanahu wa ta'ala sežu učini i pita Allaha da se ponovno pojavi. I tako svaki dan. I ne napadamo na pamet da iskoči iz toga, da pokuša da se usprotivi. I bude izađe kad Allah hoće, izađe kad Allah hoće. To što bi nama godilo nekada dan kad traje duže ili kraće, nemamo ni mi, ni kakve evlije tu nikakvog udjela i utjecaja. Jer ovaj je došao kao odgovor onima koji činje širk, zato spominjemo ovu stvar. Nego biva kako Allah hoće i sva ostala stvorenja se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala i tom svom pokornošću slavi Allah. Pri, priznaju njemu da, da on jedini zaslužuje pokornost potpunu, poniznost potpunu prema njemu, veličanje potpuno, ljubav potpunu. Samo onaj ko ne zna Allaha subhanahu wa ta'ala, ko ga nije spoznao od ljudi i džina, a iskušan je tim da mora spoznat pa priznat pa prihvatit pa primijenit pa do, do smrti ustrajat, ako ga Allah uputi, da traži uputu, Samo oni iz svog neznanja su zulumčari prema sebi i drugima, pa su nepokorni. Allaha subhanahu ta'ala slavi i veliča. Rekli smo da je hamd hvala potvrđivanje Allahu subhanahu wa ta'ala svih pozitivnih osobina. I umjesto da kažeš hvala Allahu na ovome, na onome, na onome, da nabrajaš sve, kako bi mu se zahvalio, ti kažeš alhamdulillah, pa to sve obuhvata, sve blagodat. I umjesto da opisuješ Allaha osobinama koje znaš i koje su prisutne, a ne znaš, a ne možeš napisati kad ne znaš, ti kažeš sva hvala zbog svih osobina. Pa alhamdulillah i Allah se hvali zato što je potpun savršen, pa nabraja stvari koje se kose sa njegovom potpunošću, pa spominje da nema sina, da nema sudruga u vlasti, nema niko komad vlasti, da on može nešto dati da, suprotno Allahovu svantala voli. I tako nije slab ni nekoga, nego zaslužuje potpuno veličanje, kao što je u prvom ajetu. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala obavještava da ga sve slavi, da mu sve savršenstvo potvrđuje. A to je ono što prethodi hvali. I dva najbolja zikra, koja su lahka, a teška, lahka na jeziku, a teška na vagi, su tespih i tahmid. Pogotovo kad se spoje. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi walhamdulillah i tome slični konteksti koji su došli ili koji nisu, a imaju ispravno značenje, čovjek može da zikri. Zašto? Zato što kad kažeš subhanallah, dolaziš do onog pravila koje smo govorili u islamskom vjerovanju, a to je da mi Allahu negiramo ništa radi negiranja, nego negiramo mu da bi potvrdili suprotno, potpuno suprotno. Pa kad kažeš da Allah subhanahu wa ta'ala nema mahane, nema manjkavosti, nema sličnosti, ostane ti samo da kažeš da je Allah savršen i potpuno sve. I zato je propisano. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kad neko nešto kaže što je suprotno s vjerom, kad kaže krupan grijeh, kad kaže riječi širka velikog ili malog, kad kaže riječi kufra, muslimanima automatski izliječe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako radio i govorio, odmah kaže subhanallahu Daleko je Allah od toga. Nedolik je to Allah. Neuspojivo je to sa Allahom. I ti se automatski odrećeš. Pa je subhanallah odricanje svega što ne valja. Alhamdulillah Allahu pripisivanje svega što valja i što je potpuno. A cijela naša vjera je građena na negaciji i potvrdi. Oni koji su zapali u bilo koji vid velikog širka koji ih izvodi iz vjeri. Bilo da se pripisuju muslimanima ili ne. Onaj koji je sebi dozvolio da očekuje od nekoga sem od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da misli da ga neko motri pored Allaha, pa da ako se taj naljuti, naljuti će se i Allah. Da moli, bilo tavafom, ili kurbanom, ili dovom, ili namazom, ili brijanjem glave kod njegovog kabora, bilo nekome drugom, bilo, da se moli bilo nekome drugom, sem Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo kome drugom, on je uvrijedio Allaha. To je prva stvar jer nije spoznao Allaha i nije Allahu negirao ono što je obaveza negirati. Jer čim tražiš od nekoga, automatski vjeriš da on to posjeduje. Da pa si automatski sudruga i u rubu bije tu gospodarstvu potvrdio, potvrdio, pripisao. Jer ne bi mu tražio da ne misliš da ima. Jer ti može da. Kad god se neko obrati nekom pored Allaha, mislim onim vidama i badeta, a ne onome gdje je dozvoljeno obratiti se nekome. Automatski si onoliko koliko od njega tražiš, toliko si od Allaha uzeo i njemu dao. I toliko si njega na stepeni. Pa je la ilaha, nema Boga. Illa Allah, osim Allaha. Nema nijednog pravog Boga. Boga ima, ljudi obožavaju svašta. Ali pravog Boga nema. I illa Allah ne koristi bez la ilaha. I ako nećeš negirati Allaha, manjka Boža, Allaha hvališ i veličaš. To je kad dođeš, kao kad dođeš nekom čovjeku i kažeš ti si dobar, ti si ovo, ti si ovo, ti si ono, ti si ono, ne znači nema takvih još. Allah subhanahu wa ta'ala od nas hoće da vjerujemo da njemu nema sličnog, nema njema ravno. Da je samo on savršen, da su svi drugi manjkavi, on je mu ovisni. I zbog toga od nas traži da negiramo sve njemu što ima i sličnosti sa manjkavost. A kamo li manjkavost ima i nedostatak? pa tek onda ga hvalimo pojedinačno od osobina koje znamo ili obopćenito, poput alhamdulillah, Allah je na svemu hvalen i hvalom. Pa, zato što samo on ima vlast i samo on svu hvalu i zahvalu zaslužuje i sve on može, on zbog toga tespih zaslužuje, tespih je osnova. Da kažeš subhanallah, I kad kaže subhanallah, ti si indirektno rekao alhamdulillah. I kad kažeš alhamdulillah, što znači sva hvala i zahvala, te sve pozitivne osobine ima samo Allah, pa zbog nje zaslužuje hvalu i zahvalu, nepogrešiv je savršen je, automatski si mu negirao sve manjkavosti. Jer da ima ikakvu manjkavost, ne bi bilo sva hvala. Bilo bi hvala osim to. I zato nije čudo što za sto puta izgovorenu subhanallah imamo do sevata. Za sto puta izgovorenu subhanallah i bihamdihi tokom dana Ne mora odjedno Allah nam prosto prašta male grehe koliko god da ih ima. Da su dvije liječi lahke na jeziku, drage milostivom, teške na vagi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi nazim. Jer mi tu, time Allaha u potpunosti veličanje. Samo opštim veličanje. I nije čudo kad vidimo nas muslimane da nam prođe dana da izgovorimo ništa ili nešto od ovog zikra zbog greha kojim, u kojima se kupamo i ronemo i svakog dana tonemo i to je veliki herma. Za pet minuta, nekoliko hiljada se vapa možeš napiti. Dodav se tine stikfar i još neke stvari, desetak minuta tokom dana. Allah zna koliko dobrih dijela da ti se upiše i koliko greha da se izbriše. I opet nam se desi da prođe dan, ne stigneš. A to što ti Allah ne daje zaslužio nisi. Je na nama da se čistimo kako bi mogli da se ukrasimo onim čime vjernik mora da se ukrasi. Kako bi nam bilo olakšano ono što će nam koristiti istinski na onom svijetu. I da se trudimo da uvodeći jedan po jedan od ovih zikrova redovno tokom dana i noći postepeno ako Bog da drugačiji i bolji budemo. Nakon toga šeh spominje ajet Tabarak alladhi nazzal al-furqana ana 'abdihi li yakuna lil 'alamin nadira. Kaže Tabaraka alladhi nazzal al furqana Neka je uzvišen onaj koji je obja spustio furqan svom robu da bude opomena svim svjetovima te barake od bereket, govorili smo prošli put, kad smo govorili te barake smo. Prevodi se u smislu tumačenja, ne doslovnog prevoda značenja kao uzvišen veličanstven. Zato što je bereket trajno i povećano dobro. Allah subhanahu wa ta'ala u svemu najbolji. U svemu je najbolji, u svemu je potpun. I ta potpunost traje vječno od uvijek je jer nije postao. Za uvijek jer ga neće nestati. Uvijek je bio savršen i savršen će za uvijek ostati. Nije rodio niti je rođen. Nema mu ravnog ni sličnog. Svaku osobinu koju znaš, ona je potpuna, nema manjkavosti, nema nedostatka, nema neke granice do ovdje, može, dalje, ne može. I zbog toga se kare te barake. Te barake Allah. I nije dozvoljeno nikome drugom reći da je on te barek. Može se reći da je mu barek, zato što je dobio bereket od Allaha. Ali Allah izvor bereketa, izvor dobra. Sam po sebi najbolji u svemu i trajno, vječno. I kome hoće dobrote koliko hoće dalje. Pa se veliča Allah subhanahu wa ta'ala zbog jednog svog dijela ovdje. Zato što je to dijelo bitno. Zato što je tvoje dijelo bereket, mu barek. Zato što je njemu mnogo bereketa uzvišen je, veličanstven je, pun je svakog dobra, u svemu je najbolji i zauvijek će takav ostati te bareke. Ledi, onaj koji je, nezzen el furqan, spustio furqan. Šta je furqan? Kur'an, jedno od njegovih naziva. Šta znači? Onaj koji rastavlja između istine i neistine lijekuna lil anamina nazira, an abdih lijekuna lil anamina nazira, na svog roba ili svom robu. Kaže, uzvišen je, savršen je, veličanstven je, u svemu je najbolji, te barake, onaj koji je spustio na svog roba ili svome robu, Furkan, da stavlja čistine od neistine. Da on, ko? Poslanik sallam, se na nekoj bude opomena svjetovima. I došlo je u drugim ajetima da ga, Allah, da ga je Allah poslao da bude opominjač. I došlo je u ajetima da ga je Allah poslao da bude milo svim svjetovima. Istina je sve. I nema tu nikakve kontradiktornosti, suprotnosti, neslaganja. Međutim, vratimo se ovome. Allah se hvali i napominje nas na jednu bitnu stvar. Zato što je spustio a spuštanje biva od ozgo prema dole. Od sebe dao svom poslaniku, objavio i poslao. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen svojim bićem iznad svega i svojim osobinama i svojim djelima i sve se njemu počinjava i sve ispod njega. I ovo je jedan od dokaza. A ima direktni i tema sljedećeg drca ako Bog da je to. Spustio je Furqan i spominje šta? po nazivu drugom, a nazivi Allaha subhanahu wa ta'ala, imena Allaha uzvišenog, imena Kur'ana i imena poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nisu samo imena kojima se razpoznaje Hasu od Huse ili Muhammed od drugih ljudi, sallallahu alaihi wa sallam, nego sto imena koja su jedno i opis, koje govore o nekim osobinama. Pa furka nije samo ime, rastavljač istine od neistine. Jer bilo je ljudi koji su svoje romane i knjige i nekakva dijela i ideje pisali u knjigama pa su nazivali to nekakvim bombastičnim nazivima, a kad pogledaš ono iz šupljeg u prazno, jer ne odgovara naslov sadržaja. Allah subhanahu wa ta'ala za Kur'an kaže da je furkan i Kur'anom je Allah subhanahu wa ta'ala rastavio između istine i neistine, između kufra i imana, između širke i tevhida, između dobra i zla. I to je furkan. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže i poziva vjernike يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ovi koji vjerujete, ako se Allaha budete bojali, ako i na krupne i na sitne stvari u vjeri budete pazili, i koliko god to budete radili, više ili manje, jeđa'an lekum furqana, on će vam dati furqan. Ovde nije Kur'an, nego je ovdje osobina sposobnost. Da će ti da možeš da razlučiš između istine i neistine tamo gdje je većini ljudi nejasno. I oprostit ti grijehe. Pa je na insanu da se trudi da što bogobojazni bude kako bi postigao ono što neki nazivaju, kao što je došlo u jednom slabom hadisu, Allahovo svjetlo, da vjernik gleda Allahovim svjetlom pa da se pazi njegove promisljivosti, jer zaista ima ljudi kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao zbog njehove bogobojaznosti da vide mnoge stvari prije nego ostali, što ne znači da znaju ili čitaju gajb, nego im je Allah dao furka kao posljedice njehove bogobojaznosti. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an naziva furkanom jer on rastavlja istinu od neistine. Na ovom i na onom svijetu. Biće dokaz za nas ili protiv nas, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, al wa hujjatun neke wa aneik, Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an kojim je iskušan svaki insan jer je to pismo od gospodara svome robu da pročita i vidi zbog čega je stvoren, gdje ide, šta ga čeka, kako da uspije i dobro prođe, šta će od propasti dobiti ako glavo krene. Pa je zaista šteta da u vremenu blagostanja kojim živimo i kojim svjedočimo, alhamdulillah, ne posvetimo se i ne potrudimo se da nam Allahova knjiga, Allahov govor, Kur'an, Furkan, bude zaista najbolji, najprisniji jaran, s kojim se najviše družiš, koga poželiš, s kojim sjediš, nećete tak, taj iznevjeriti sigurno nikad koliko godina, i koliko vremena Kur'anu posvetimo, toliko ćemo hajera da vidimo u svom životu. Kur'an, Allahov govor. Ljudi prije, a i danas, samo se sredstva razlikuju. Kad nekoga vole, a udaljeni su od njega, onda traže sliku, traže video, traže prije miri, pismo, pa ga namirišu, pa ga ljube, pa ga sto puta čitaju, iako svako slovo zna pa me znaju zato što im nedostaje onaj koji je to napisao. Voliš li ti Allaha uzvišenog? Nedostaje li ti Allaha uzvišeni? Želiš li njegovu blizinu? Či, či, čitaš li njegovo pismo? Družiš li se s njegovim govorom? Čitaš li sebi da čuješ vlasno šta ti Allah uzvišeni govori? Razmišljaš li onome što ti poručuje? Slediš li njegove upute? Pridržavaš li se njegovih upozorenja? Neka svako sebi odgovori, a od Allaha se pomoć traži. Kaže, spustio Allah uzvišeni na svome robu furkan, stavlja čistine od neistine, da bi poslanik sallallahu alaihi ve sallame bio svjetovima opomena. Poslanik sallallahu alaihi ve sallam uz Kur'an ili Kur'an i sunnet nakon smrti Muhammeda sallallahu alaihi ve sallame su milost svim svjetovima. Od sve milosnog. I upozorenje svim svjetovima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, kada se obraća ljudima i džinima, a zbog nas je objavljen i nama se obratio u ovim mubarek listovima, cilja na srce i na razum pa nekad iznosi dokaze, a nekad te postiče, a nekad te zastrašuje. I samo tako insan može da djeluje i da napreduje. I to je obaveza svakom da, i, da ima i prepadanje i obećanje, radovanje. Jer nećeš ljudima nekad pomoć ako im samo govoriš da su najbolji. On se onda vraća unazad jer ga hvala pokvari ili se zadovoli svojim stanjem, a stanje nije dobro ničim. Svako sebe najbolje poznaje. I nećeš ljudima valjati ako ih stalno plašiš i zastrašuješ, upozoravaš. Ja to niti Allah u Kur'anu radio, niti poslani sam svemu hadisma radio. I nećeš ljudima valjati ako stalno citiraš vama arsarnake ila rahmetin ila anamin, niti smo te poslali ili nismo te poslali osim da budeš milo svim svjetovima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala isto tako kaže nismo te poslali osim da budeš opominjač. I hvali sebe kako je objavio knjigu poslaniku da upominje sve svjetove. I to nije suprotno jedno s drugim, to je upravo dio milosti. Čovjek može u sebi da ima milosti ili pakosti. Pa kad vidim insana da hoće da naleti na belaj, ako sam od onih koji su puni pakosti, ja ću sjediti i čekati da patne pa da se smije. Jer nemam prema njemu milosti. Jer u srcu imam bolesti. A onog momenta kad ga budem upozoravao i za ruka vukao i zaostavljao i govorio nemoj propašćeš. Makar njemu to smetalo, makar mu dosadan bio. Tad sam prema njemu milosti. Ja mu dobro želim pa zato ga upozoravam i upozorenje je dio ili posljedica milosti. I nisi milostiv ako šutiš i smiješ se, a ljudi propadaju, a ti hvališ, dobri ste, dobri ste. Nisu dobri, popravi i pomozi. I ne moje prepadat stalno, jer nisu ni loši u potpunosti, imaju dobra odnosno na druge i pogotovo. Nego obveseli i upozori onako kako je došlo u ženevskim tekstovima, vjera je Allahova, nije naša, pa mi nemamo tu pravo ni da pretjerujemo, ni da popuste nekakve dajemo. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا onaj nastavlja se Allah subhanahu wa ta'ala hvalit i opisivat ali na jedan drugi način negacijom i potvrdom onaj čija je vlast na nebesima i zemlji i nije uzeo sina. I nema, kaže, sudruga u vlasti, nego je sve stvorio i u potpunosti svemu mjeru dao i sve odredio. Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio, sve mu sudbono odredio, sve mu lik i rok odredio, na faku propisao, svim upravlja, nema niko da mu pomaže, niti mu pomagaš treba. Nije slab ni nekoga. Nema sina i nema djeteta. I kaže uzvišeni, prošli put sam Allah zna zbog čega, prepričao određene ajete koje sam citirao, pa je duž, osjećan da sam dužan da ponovim i popravim, a ponovno Allah ponavlja tu istu stvar. Allah uzvišeni kaže, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Nevjernici oni koji govore Allah jedan u trojici. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ibn Marijem. Na dva mjesta. Nevjernici oni koji govore Allah je Bog je Isa sin Merini. Allah subhanahu wa ta'ala spominje dijalog između sebe i Isa alaihi sana. A na drugim mjestima spominje da će se nevjernici na sudnjem danu mušrici odrecati svog širka. I da će se njihova lažna božanstva i taguti odrecati njih. I govoriti, nismo mi za vas odgovorni, nismo mi za njih odgovorni, oni su sami, su samo pozvali. I ono što je najbitnije, od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji su lažno, bespravno obožavani, a oni s tim nisu zadovoljni bili, nisu tome svjedočili. Nakon njihovog, njihove smrti se to desilo, će se pravdati Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa Isa alaihi salam, između ostalih, kad mu Allah kaže, jesi li ti rekao ljudima uzmite mene i majku moju za bogove pored Allaha, reći subhanak. Ma je kunu ni ane kula ma lej se ribi haq. Mhm. Nije moje da kažem ono što pravo nema. In kuntu kultuhu faqad alimtahu ta'namu ma fi nefsi wala la a'namu ma fi nefsi innaka enta allamu l'gujub. Da sam to rekao ti bi znao, ti znaš ono što je u meni, šta ja mislim, ja ne znam šta je u tebi. I ovdje se pripisuje nefsi, to je zbiće. Ti znaš šta je u mom biću, ja ne znam šta je u tvojim biću. Po jednom tumačenju. Ti znaš sve tajne. Zna Isa, ali Isa da Allah zna. Al kad ga pita zna, onda tu ima razlog. A sudnji dan je u pitanju. Pa kaže, ma kultu lehum illa ma amartani bihi, a ne abudu Allaha rabbi wa rabbeku. Nisam im rekao osim ono što si me obavezao, čime si me obavezao, što si me naredio. Obožavajte Allaha mog i vašeg gospodara. Wa kuntu alehim shahide ma dumtu fihim, bio sam svjedok protiv njih dok sam bio među njima. Fa lamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alejhim, kad si me usmrtio, to jest uzdigao, bio si ti ili ti si onaj koji nas si motrio nad njima, wa anta ala kulli shay'in shahid jer ti svemu svjedočiš, ti nad, svemu, nad svim diješ. Ima još ovakvih odlomaka u Kur'anu, gdje čovjek treba da se zapita, ko si ti i kakvo je tvoj ibadet? I koliko si ti dao od sebe da pozoveš ljude i upozoriš na zlo? Da pozoveš na dobro i upozoriš na zlo? Kad će Allahovi poslanici se bojati i strahovati, iako su prenijeli, prenijeli sve što se od njih traži i dostavili. I neće im biti drago i kad se odreknu zato što su pitani jesu li ili zašto su obožavani. Nego će se pravdati. I naravno nije im drago sad što im se pripisuje ono što im ne dolikuje. Jesu oni Allah obožavali. Isti je slučaj sa evlijama raznoraznim koji su ili lažne evlije ili stvarne evlije lažni vlije svakako ne zaslužuje da se osvrće na, na njega, ali mi ne znamo ko je bio iskren i koliko, da li je predaj o njima ispravljeni, ali nisu oko nekih drugih ljudi. A stvarni je vlija je postao je vlija zato što je Allah iskreno ispravno maksimalno obožavao. Zato što mu je tevhid ispodavao. Zato što mu je robovao. Zato što se gle greha čuva. I umjesto da se ti povedeš za njim, muslimani dođu i odu kod njega i obraća se njemu. I od njeg traži da ga Allahu približi. I kaže muslima. I kaže vjernik. I ljuti se kad mu se kaže da je to širk koji izvodi iz vjere. I da stoje bulehe bije buđahla radili. Isto tako. I onda ti govori kako ti ne poštiješ avlije. Allah se veliča da to što nema sudruga u vlasti, nije ni nekog slab. Ima štićenike, ali nema zaštitnike ima odabrane robove koje voli i koji ga vole, pa su mu robovali kako treba, ali nema pomagača. Pa se samo njemu treba obraćati, jer on je sve stvorio, on sve posjeduje, on svim upravlja, on zaslužuje i obavijestio nas je da je njegovo pravo da se njemu svaki ibadet usmjerava i spoljava. U vjerovanju u Allaha, u nuamentu billah spada. Vjerovanje da Allah ima i postoji, da je Allah savršen, da je Allah gospodar, i njegovo, u njegovo pravo, a to je da se samo on obožava. I zato poslanik sallallahu sal sallam pita Moaza, o Moaze, znaš li šta je pravo gospodara kod ljudi i pravo ljudi kod gospodara? Pa kaže Allah njegov poslanik najbolje znanje. Pa kaže poslanik sallallahu sallam, pravo Allaha kod ljudi je da ga obožavaju. Da nam nikog ravnim ne pripisuju, ne smatraju. I Allah je dao da i oni imaju prava ako ispune svoj dio. A to je da ne kažnjava one koji, ga, koji mu širka velikog ne čini. Koji mu širka nikako ne čini, pardon. Kao što je došlo u hadisu i pojašnjenju. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je u sljedećem ajdu, ponovno ponavlja ovu te istu stvar i kaže Mettehad Allahu min varad. Nije Allah uzeo sebi sina. Oma kane ma'ahu min ilah. Niti ima Bog pored njega. Pa nam spominje ovaj puta logični dokaz idem da tehebe kullu ilahim bima khalaqa wa na'ara ba'duhum ala ba'd. Kaže da postoje dva boga ili više bogova, na kraju bi svaki se odvojio sa onim što je stvorio. Ili bi jedan drugog savladao. Bog je onaj koji se obožava. Što znači koji se beskrajno voli, koji se nada od kojih se stravije, strahuje, pred kojim se poniziš, njega veličaš i zato mu se pokoravaš. I to možda mu samo savršeno, onaj koji je savršen. Kome nema ravnog i koji sve posjeduje. Da imaju dva Boga. Jeli bi bili obojica savršeni, pa bi obojica mogli da stvaraju, imali bi svoje stvorenja. Ili bi bili vladari ko ostali vladari, a to je da pokušavaju uzeti tuđu vlast, raširiti se, proširiti. Pa bi se desilo jedno od dvoga. Ili da jedan pobjedi drugog, automatski ovaj drugi nije Bog. Manjka, maha, nis nesposoban. Ponižen, poražen. Ne zaslužuje svu hvalu i zahvalu i veličanje i savršenstvo i potpunost, tako da. Ili da se bore stalno i na taj način odvoje pa bi vidio nered kao posljedicu borbe i kao posljedicu odvajanja. Vidio bi da ima jedno sunce s jedne strane, drugo s druge. Ili ovo ili ono. Ili mješane ti stvorenja. Jedna ovakva, druga onakva. Pa ne mogu zajedno da žive na planeti. Ili dvije planete koje opet s jedne drugim ja smetre. Ili Allah zna šta drugo. Pa je logično i neispravno da ima više od jednog Boga. Nemoguće. Jer Allah poziva u Koranu i kaže podigni pogled, vidiš li mahane, nedostatka, sudarajna je kakvog, kak... nereda, krša. Pogledaj opet više puta kada nećeš vidjeti, jer nema. Zato što jedan jedini tim upravlja. Da Bog ima sina Allah u Kur'anu, kaže, kao što je suri Zuhruf, sini mi reci da, kul in kana lillahi rahmani varadun fa ena avvalun abidin, reci da mi nostiv ima sina, ja bih ga prvi obožavao. Što? Bio bi Bog. Ne može Bož, Boži sin biti osim Bog. Ali bi onda nastao ovaj redet koji se vidjelo da ne može. Kao što se dešava da često sin nasrne na oca kad su pitali vladari kako bi dobio njegovu vlast. Jer bi bio savršen. Ali to nemoguće. I zato kaže desilo bi se to što bi se desilo pa kaže subhanallahi amma yasifun. Allah za sebe kaže subhanallah od onoga što mu pripisuje. Što pojašnjava riječi subhanallah. Da ti time negiraš od Allaha sve ono što mu ne dolikuje. I to je osnova. Pa onda Allah opisuješ onim čime se opisuje o savršenstvu i potpunosti. Subhanallah od onoga što mu opisuju. Alim il gajbi ve šehade, onaj koji zna vidljivo i nevidljivo. Ovaj onaj svijet poznato i nepoznato. Fata'ala amma yushrikun. Uzvišen je on od toga da mu širk se čini. Da mu se pridruži nekom. Da mu ravnog smatraju. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je naredno majete koji više je spomenuo, šeha ajete spomenuo jedan za drugim, da potvrdi ovo pravilo, a to je da Allah nema sličnog, nema ravnog, nema sudruga, da je besmisleno širk činiti ili mahane u tevhidu imati. Da se od Allaha ništa do potpunosti ne smije oduzeti, niti mu se nešto od sebe smije pripisati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je suri Nahl, فَلَا تَدْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Nemojte, kaže, Allahu primjere navoditi. Nemojte Allahu sličnosti navoditi. Nemojte Allahu slične smatrati. Sve znači ovo emthal. Šta znači u praktičnom smislu? Nemoj reći da ima neko ravan Allah. Nemoj reći da ima neko sličan Allah. Nemoj prepisati nekome Allahovu osobinu. Nemoj prepisati nekome Allahovo pravo, jer ti kad usmjeriš ibadet, automatski si Boga sebi napravio. Kao što sam rekao na početku, uzmeš od Allaha onaj dio što tražiš od njega. Automatski se oduzeo od Allaha, jer da je kod Allaha, njega bi pitao, ne bi traže drugog. Nemojte Allahu primjera navoditi, nemojte mu opisivati. Ga opisivati onim što nije opisan. Nemojte mu primjera navoditi u smislu kako može sjeća, ne može rakija. I to je od primjera. Primjer neki da ti sad logikom. Nemojte ga porediti sa stvorenima. Nemojte stvorene porediti s njim. Nemojte mu logikom kontrirati. Bilo kaderu ili šarijatu. Jer se Allahu ne navode primjer. Allah nikom čemu nije sličan i njegov primjer je najveći i najizučeniji, bilo u njegovom biću, njegovim osobinama ili njegovim sudbini ili, ili propisima. Pa neko dođe i kaže kako može ovo, ne može ono, što je to grije? To je navođenje primjera. Ili pametovanje gospodaru svjetova, što je haram. Ili kažu ljudi, jer kažu neki učinac da je zbog ovog dijela posebno objavljen, mušljici kažu ne možemo mi, mi smo grešni, mi smo slabi, Mi se svojim vođama, kaže, ne možemo obratiti direktno, nego moramo tražiti neke tamo sekretare i ostale. To su govorni mušnici Mekije. Kaj e, Allah objavi ajat. Pa ko smo mi direktno Allaha molimo, zato ćemo mi tražiti dobre ljude, vlije, bezgrešne, drveće, kamenje, pa ćemo njih moliti da oni Allaha za nas pitaju. Pa će Allah njima odovod zato što nemaju greha, a nama ne bi zato što imamo greha. Pa je to uvred Allaha i loše na Allahu sa više aspekata, ali ovdje je bitno da spomenuti, povezati, da sam lično slušao i čujem i prenosem i znam i čitam i možete naći na internetu. U govor onih koji širk veliki čine Allahu subhanahu wa ta'ala islamu se pripisuju pa kažu na primjer u današnjem vremenu ne možeš kaži iz države u državu bez vize i pasuša otići. A hoćeš do sedam nebesa da dođeš. Nego moraš se obratiti nekom da te, da te progura, da te najavi. Nemoj to bilo. Nije Allah ko korumpirani vladar. Ko neki zulumčar, koji se ogradio, koji nema pojma samo se dešava u državi. Pa samo može prići neko kome, koga je okupirao ili kome on je, ko njemu godi. Pa da mora, Allah kaže, pitajte me, ja sam blizu. Kada, tebe, kad te moji robovi za mene upitaju, reci, usvar, bez reci, ja sam blizu. Direktno ga zamoli. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kad te moji robovi pitaju o meni, ja sam blizu, u džibu da'vete da'i da de'an, odazivam se dovi, molite neka ne zamoli. Vrću moje imate ovdje kod nas, imate u našem komšilu. Gdje ljudi se mole mrtvim i živim, šehovima, evlijama, kaborovima. Mi ovo negdje nešto, ljudi znamo i slušamo. I drse nam pišu komentare i pisma, kako, koja kakva. Kako je to ispravno, to je vesila, to je kraći put. Kao što rekao jedan nedavno, može se, kaže Allah, direktno obažavati, ali to je duži put. Kraće da mi idemo, kaže, preko imama, preko šehova, preko dobrih ljudi i tako dalje. Ne ovdje. Ebu Leheb zbog toga proklije do sudnjeg dana. Pa je i to od naveđena primjera Allahu da se poredi sa stvorenjem na način da ga pogrešno razumiješ, pogrešno doživiš, jer ne poznaješ Allaha i njegove osobine, pa ga uporediš, na osnovu toga gradiš nešto, oni su čitav širk izgradili, na osnovu toga. A rezultat je ono što slijedi u sljedećem ajetu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kul reci o Muhammedu sallallahu alaihi sallam, innama harrame rabbi al fevahiše ma zahara minha wa ma vatan, zaista je moj gospodar zabranio razvrat, to su posebno ružne i nevaljena dijela, koja su ružna i razumski i kao što neki komentatori kažu, kaže ono vidljivo i skriveno, javno i tajno, wal itme, I sve ostale grehe Allah zabranio. Wal baghya, posebno zulum, li ghair al haq, bespravno. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Da Allahu činite širk. A zato to nemate nikakvog dokaza, ni nikakvog dokaza objavio za to. Wa an takulu ala Allahi ma la Pa ova ajet zabranio je širk. Bilo u imenima i svojstvima bilo u gospodarstvo ili u ibadetima. Jer kaže, gospodar je zabranio da mu se širk čini i zato nema dokaza ni logičnog ni šarijetskog, nego i nasuproti logika zdrava i šarijetu govori da se samo Allahu obraćat mora. Wa en tekulu an Allahi mana ta'anemun i da Allahu govorite ono što ne znate. Djevučenjaka kaže da Allah ovdje poredao grehe od manjeg pa većim. Pa je iznad širka kao najvećeg greha spomenuo da mi shvatimo težinu toga, govor o Allahu bez znanja. Jer to može voditi u širk i tuhljan. Da ne učiniš ti, ti širk ili da ti sebe učiniš tagutom. Zašto? Allah zabranio neku stvar. Ti ne znaš. Pitate, neko je dozvoljena, kažeš jeste. Ti ne samo da si negirao ono što je Teoretski govorim, Allah prašta mnoge stvari oko ovih stvari, ne znači da svako ko radi to izašao iz vjere. Ali teoretski, na osnovu pravila opšti, ti si prvo negirao ono što je i ohalare ono što je Allah zabranio, a to je samo po kufr. Zatim si odvojao čovjeka od svog, od Allahovog šarijeta i propisao se mu ti propise. A Bog propise propisuje. Pa se čovjek govoreći o Allahu vjeri bez znanja može staviti na stepen Boga. Izdići na stepen Boga. I odvoditi ljude u svoju vjeru pored Allahove subhanahu wa ta'ala. I nije niko učinio grijeh, a dok to nije zbog manjka spoznaje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I nije niko učinio širki kufr. I Allahu rekao ono što nedolikuje. A dok to nije iz manjka, rezultat toga manjka, manjak spoznaje Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim imenima i osobinima. I zbog toga se vjera učit mora. I najkoristnije i najbolje što možeš da što više Allaha subhanahu wa ta'ala upoznaš kroz njegove imene i osobine. Na ovaj ili onaj način. Čitanjem, slušanjem. I tako dalje. Jer ti onda u svom srcu stvoriš jedan mehanizam koji sam Allah da kao posljedica tvog učenja da u tvom srcu bude jedan mehanizam koji sam prepoznaje neke stvari Pa iako nemaš jasnog dokaza za neku stvar, znaš da je to nemoguće, to ne dolikuje, to ne valja. Kasnije pitaš, ako ne znaš, potvrdi se ono što si rekao. Što si mislio? Isto si nekom rekao, nemoj to govoriti, gdje je? Ne dolikuje Allahu tako, Allah je savršen. Allah je savršen, znači nema jedne mahani. Koju god mahanu izmisle ljudi, ti odmah imaš jedno pravno. Jer se naučio da je Allah savršen. I odbijaš ih sve. Cijelokupno ili pojedinačno kad dođe. Što je, jer se naučio Allahu tu stvar. Tako i sve druge stvari. A kad insan ne uči i ne zna, onda može da pogrešno neke stvari shvati, pa da ne da Allah, da Allah na stvorenju oporadi, ili da od Allahove vjere iz dobre namjere i ljude odvrati i u nekakve svoje propise i grehe navrati. Pomolim pa Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi napravi put učini bogobojaznim, da nam pomogne dok živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke, budu zadnje muke koje osjetimo, da nas uputi da u džene uživamo, a sačuva od toga da se u vatri pržimo. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما